աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արինակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրը հետաքրքիր զարգացումներ գրանցեցին թե աշխարհում, թե մեր տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը շարունակեց իր ապակառուցողական հայատյաց քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները կազմակերպեցին մի մեծ խմբի արշավ, այսպես ասենք, կամ ուխտագնացություն իհարկե ճակերտներում, որը բաղկացած էր եւ արտասահմանյան լրագրողներից եւ արտասահմանյան դիվանագետներից դեպի Բերձոր, դեպի այսպես կոչված այդ տեղը հսկիչ կետը, որը ապօրինաբար տեղադրվել է Բերձորի միջանցքում։ Եվ այնտեղ ցույց տվեցին, թե ինչպիսի ժողովրդավարական է Ադրբեջանը, որ ամեն ինչ անում է Արցախի հայ ազգաբնակության համար։ Իհարկե, սա ոչ այլ ինչ է, քան մի ֆարս, տրագիկոմեդիա, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հանդիպելով Կարմիր Խաչի ներկայացության ղեկավարի հետ Ադրբեջանում նշել է, որ Ադրբեջանը առաջարկում է, որպիսի Արցախ հումանիտար բեռները տեղափոխվեն Աղդամից։ Իհարկե, սա ոչ այլ ինչ է, քան փաստորեն Արցախը տնտեսապես գravelու Արցախը տնտեսապես ռազմակալելու փորձ, որը իհարկե մեզ համար անընդունելի է։ Վերջի օրերին նաև ինչ որ կերպ ակտիվացել է Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները, Իրանի եւ Ադրբեջանի արգոսնախարները ունեցան հերախոսազրույց, քննարկեցին տարբեր հարցեր։ Տեսնենք խոսելով ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի մասին, սպասվում է, որ վաղը կլինի հանդիպում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արգոսնախարների միջեւ։ Տեսնենք, ինչպիսի արդյունք է այն գրանցում Ցանկացած հանդիպում կարևոր է, ուղակի պետք է նաև իհարկե սկզբունքային հայրենասիրական կեցվածք ընդունեն բոլոր կողմերը, առավել եւս մերոնք։ Ռուսաստանում հետաքի զարգացումներ տեղնացան իհարկե ամենակարևորը Պրիգոժինի եւ Վագներ խմբի այդ ապստամբություններ շատ հետաքրքիր է իհարկե սա դերևս երկար ասելիք է երկար խոսելիք թեմա է, բայց կարևորը այն է, որ ամեն ինչ կարծես թե շատ շուտ հանդարտվեց։ Հիմա ով է դա արել, ինչ նպատակով, ինչ գերխնդիրներ էր դրել իր արչև այս բոլոր գործընթացները, թե Պրիգոժինը, թե իշխանությունները ցույց կտա ժամանակը, բայց մենք պետք է հասկանանք մի բան. երբ որ Ռուսաստանը մտնում է քաոսի մեջ եւ առավել եւս երբ որ այնտեղ լինում է հեղափոխություն եւ պետությունը քանդվում է, դրանից ամենամեծ դժոխ կողմը միշտ լինում է հայկական կողմում։ Դա տեղի ունեցել 1917 թվականին, մենք տեսանք ռուսական կայսրության փլուզումի 18 թվականին ինչ եղավ եւ այսպես շարունակ։ Բայց խնդիրը այն է, որ այդ Վագների ապստամբությունը բնական է մեծ ողքեվորություն ներշնչեց արևմտյան երկրներին, Ուկրաինային Զելենսկին դիմեց, որ այլևս Ռուսաստանը քայքայվում է, նմանատիպ հայտարարությունները հանդես եկավ օրինակ Լիտվայի նախկին պաշտպանության նախարարը Ռասա Յուկնա Վենիչեն, ասաց, որ ամեն ինչ վերջանում է, շատ լավ է, ուրախանում են, որ պետք է Ռուսաստանը քանդվի, Տել Ավիվում բարձացվեց ամենաբարձրակ շենքի վրա Վագների դրոշը եւ այլն եւ այլն, բայց մենք տեսանք, որ շատ շուտ ապստամբությունը չեզոքացվեց, ավելին Պրիգոժինը իր զինվորներով մեկ մեկնեց Բելարուս։ Իսկ Կիևը Բելարուսի սահմանից ընդամենը 100 կիլոմետր է հեռավորության վրա է գտնվում։ Սա չպետք է մոռանանք։ Ավելին ըստ որոշ աղբյուրների արևմուտքն էր կանգնած այս փորձի հետևին հեղաշրջման եւ ծախսել է մոտ 6 միլիարդ 200 միլիոն դոլար։ Եթե դա ճիշտ է, ուրեմն ստացվում է, որ ռուսները կարողացել են խաղացնել եւ փաստորեն իջիկ դարձնել այդ ամենը վերցնելով միգուցե ինչ որ ֆինանսական միջոցներ։ Շատ է տակքեր։ Կարևոր այն է, որպիսի քաոսում չհայտնվի Ռուսաստանի Դաշնությունը հաշվառնելով բոլոր այդ զարգացումները հնարավոր։ Բավականին շիկացել են նաեւ արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները այլ ոլորտներում, այսպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը նշել է, որ փոխում է ՆԱՏՕ-ն իր ռազմավարությունը Բալտիկ երկրների, մեր Բալթյան այդ երկրների օթային տարածքում, եթե մինչ այդ իրականացվում է ռազմական, այսպես օթային ոստիկանության քաղաքականությունը, հիմա արդեն պատերազմական գործողությունների քաղաքականություն է վարվում այդ օթային տարածքում եւ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է ըստ ամենայնի պաշտպանել Լիտվան, Լատվիան, Էստոնիան։ Բացի դրանից մոտ 4000 զինվորներ եւս շուտով կտեղափոխվեն Լիտվա։ Տեսնենք, սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս այդ բոլոր բարդությունները, որոնք կան։ Ակտիվ աշխարհակահայականություն էր վարում Հնդկաստանը այս օրերին։ Հնդկաստանի վարչապետ Մոդին այցելել է մասնավորապես ԱՄՆ-ը, հանդիպել է Ջո Բայդենի հետ նախագահի, տարբեր ղեկավարների, կարևորվել է երկու երկրների համագործակցությունը գլոբալ աշխարհակահայական զարգացումների տեսակետից։ Երկու երկրները կարևորել են հարաբերությունների հետագա խորացումն ու լայնումը բնական է, սա ինչ որտեղ ուղված է նաև Չինաստանի դեմ, առավել եւս որ վերջերս մենք խոսել ենք Չինաստան էր այցելել Ամերիկայի արտգործնախար եւ հիմա այսպիսի զարգացումներ իհարկե սա ցույց է տալիս լրիվ այլ մոտեցումներ Վաշինգտոնի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներից հետո Ներենդրա Մոդին ուղևորվեց Եգիպտոս, այնտեղ քննարկվեցին տարբեր հարցեր, երկկողմ հարաբերությունների խորացում, ինչ որ կերպ Հնդկաստանը սրանով փորձում է նույնպես ակտիվանալ արաբական երկրներում եւ միգուցե ինչ որ կերպ բալանսավորել Չինաստանի ազդեցությունը։ Հետաքի զարգացումը տեղնեցան նաև ճանաչված Սոմալիլենդում։ Այսպես Սոմալիլենդի պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել կոշտ հայտարարությամբ դատապարտելով Պուտլանդի եւ Սոմալիա պետության զինված ուժերին, որոնք փորձել են հարձակվել Սոմալիլենդի բանակի վրա Սուլ նահանգում։ Նու բնական է այստեղ իրավիճակը բարդ է արդեն մի քանի ամիս եւ հիմա չի բացավոր։ Էլ ավելի բարդանա հատկապես երբ որ Սոմալիլենդում արդեն պաշտոնապես հայտարվել է հսկայական նավթային պաշարների մասին եւ որ նրանք պետք է շուտով սկսեն այդ պաշարները արտահանել։ Բայց հետաքրքիր է որ Սոմալիի նախագահ, այսինքն Դաշտային Սոմալիի պետության շնորհավորել է չճանաչած Սոմալիլենդը որը նախկինում եղել է նույն Սոմալիայի մի մաս, այն բոլոր առաջընթացով, որը գրանցվել է այս չհանջված երկրում։ Շատ հետաքրքիր է։ Մի կողմից ֆինանսավորում են եւ օգնում են ահաբեկիչներին եւ իրենց զինված ուժերին պայքարելու Սոմալիլենդի դեմ, մյուս կողմից շնորհավորում են։ Մենք տեսնում ենք, որ աշխարհակայությունը ունի իր կանոնները, իր բանաձևերը եւ գործում են ամեն օր անկախ նրանից ճանաչված է պետությունը թե չի ճանաչված է։ Այսպիսինն էին հիմնական զարգացումները թանկագին բարեկամներ, կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պին դեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։